Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir pulkstenis 13 un atkal šodien raidījums notikumu kaleidoskopā. Šodien uz sarunu studijā esmu aicinājis Augusta Dombrovska Rīgas muzikas skolas ilgadējo direktoru un kordirģentu Imantu Kalniņu. Sveiks, Imantu! Labdien! Jā, piebildīšu Imants Kalniņš, jā, lai nebūtu pārpratumi. <laughs> Tas ir kodirģents Imants Kalniņš un arī mans bijušais kolēģis no, no 80. gados mēs dziedājām kopā valsts akadēmiskā korī Latvija. Tad um, viņu vēl nesauca Latvija. <laughs> Tad bija valsts, la, akadēmiskais kurs, Jā. filharmonijas. Jā, Imant, uh, vai tev ir pārpratumi ar uzvārdu bijušu vārdu? <clears throat> Nu, es teikšu, godīgi, ka e, ļoti bieži ir pārpratums. Mhm. Nu, vai to var saukt par pārpratumu, bet nu, katrā ziņā tādas situācijas dzīvē ir bijušas, e, kad viens otrs e, saka, iedomājas nosaucot Imanta Kalniņu. Tikai vienu imantu kalniņu, bet vispār, ja tā pašķirsta to telefonu grāmatiņu, kas ir kādreiz bija uh, Eh, telefona grāmatu, un tad to Imanta Kalniņa ir šausmīgi daudz Latvijā. Tāpat kā Andra Bērziņa, ja, prezidents, aktieris. Un jā, nu, un tad, tad faktiski Andra Bērziņa pat sit pušu <laughs> Imantas Kalniņas, jā, eh, skaita ziņā. Nu, lūk, un tad pārpratumi ir bijuši jau no, no, no mazotnes, eh, faktiski jau no mācoties jau skolā, ir cevišķi situācija bērnu muzikas skolā saucamajā mācoties man tātad es aizēju pie direktora, Arta Kumsāra, saku, gribaties parunāties, viņa nav uz vietas, un pēkšņi eh, es sēžu gaitenī, un pēkšņi eh, Kumsārs skrien pa to koridoru un, un, un, un bļauj, man saka, vai tu neredzēji mantu kalniņu? <laughs> Es, nē, nu, izrādās viņam sekretāri pateikusi, ka meklē Imants Kalniņš, un, un, un kā, atkal sakritība, tai dienā viņam tieši bija jābūt tur, Mm -hmm. Tātad satikties ar to artikumu sāru. Ja. Un, un tā ir bez gala. Ļoti daudz žurnālisti un, un, un sevišķi piezvana man un, un, un tā kā e, jautā Vīmāns Kalniņš. Es saku, mm. jā. Nu, ir jau žurnālisti, kas ir gudrāki, kas paprasa, vai komponists Imants Kalniņš. Nu, tad jau es saku. Tu esi kordirģents. Bet es esmu kordirģents, jā. Un ilgadējis muzikas skolas direktors, kā jau sākumā minēja, 30 gadus, ka pats teici, kad es jau. Nu, šajā... Nu, šogad paliek 30 gadi, jā. Nu, tad varbūt par to, ko tad mūzikas skolā, kādas specialitātes var apgūt un izkopt kādas talantas. Nu, mēs varam eh, lepoties ar to, ka laikam, mums mūzikas skolā faktiski ir tāds eh, visaptvarošs instrumentu klāsts, ko var apgūt. Ja, ja teiksim, provincēs varbūt ir tāds ierobežots, teiksim, šis te apgūves veids, teiksim, populārākās klavieres, tur flautiņa un nu, varbūt vēl kaut kas. Tad nu, mums ir eh, tas klāsts ļoti plašs, jo mēs faktiski gandrīz visu simfoniskā orķestra partitūru e, ap, eh, mācam ap, un bērni var apgūt šādus instrumentus. Un vēl bez tam vēl mums ir faktiski tāda e, nu, interesanta programma, kas ir atkal vienīgā Latvijā, e, saucās instruments, e, sintezators spēle elektroniskā mūzika. Tātad, e, kura, kura ir ar tādu ievirzi uz skaņu režiju, kompozīciju un, teiksim, tajā mūsu bērnu mūzikas skolas pamatlīmenī, nu šādas programmas Latvijā mums ir vienīgā. Vidusskolas tad jau tur parādās. Vairāk tomēr akadēmiskā mūzika, jā? Ja? Nu, akadēmiskā mūzika mm. jau ir pamat, pamats visam. Ja kāds iedomājas uzreiz, kā saka, būs tur, e, nezinu, šausmīgs e, Mm, pasaules slavens tur dziedātājs vai, vai, vai pasaules slavens vēl kaut kas, jā, tad, tad no akadēmiskā mūzikā tomēr ir jāiemācās tās gammas spēlēt. Nu, manuprāt, tādā vecumā jau tomēr ve vecāki vairāk tomēr bērni ietekmē un, un, un, un, un. Nu, redziet, šī attīstības process nav iedomājams, ja kādu mēs uh, neiesaistam. Ja, ja teiksim, vecāki iedomājas, ka atvedīs uz muzikas skolu un ka nu, viņa eh, bērniņš būs tagad ģēnijs, ja. ģēnijs vai sasniegs kaut kādas tur slavu, eh, slavu, slavu augšums tikai tai muzikā. Nu, tā, tā ir ilūzija. Ja? Nu, vecākiem ir jāuzņemās, nu, es teiktu tā, 50% arī atbildības, jā, zinām, teiksim, mm, nu, nu kaut vai painteresēties katru dienu, nu kā tev gāja muzikas skolā? Vai tev ir, vai tu visu saprati, jā? Nu, uzmundrināt, jā, tad, tad, tas ir vecāku pienākums. Un otra lieta, protams, ir tas, ko nu, tas pedagogs tad, tad, tad dod tam. Droši vien arī bērns, ja sajūt šo motivāciju un nepieciešamību parādīt sevi un ir vēl izpelnījies arī kādas lauras konkursos, tad tas dod šo gandarījumu. Nu, redziet, visi šie konkursi, festivāli, faktiski ne festivāli, bet konkursi jau ir bērnu attīstībai, izaugsmē. Ja? Un tāpēc arī mēs skolā arī faktiski esam sen iedibinājuši m, mm, e, stīgu instrumentu konkursu, saucās Augusts Dombrovska mazais konkurss, Augusts Dombrovska stīdznieku, eh, kādreiz viņš bija arī nu, starptautiska mēroga, mēs tagad pie tā strādājam, lai atjaunot šo starptautisko, nu, kur tad jaunieši var apliecināt savu, ja, kur viņi var tiekties, un, un pierādīt sevi. Jā, pavisam nedaudz par mūzikas skolas vēsturi. Eh, nu, mums ir šis Augusta Dombrovska mecenāta vārds, kas izveidoja arī Zemiļblāzmas kultūras pili, un, un varbūt par šo mm, vārdu piešķiršanu mūzikas skolē. Nu, vēsturiski šī mūzikas skola, mm, šī mūzikas skola dibināta tad, tad 1957. Eh, gadā, kur tūlīt pēc divu gadu būs uh, apaļa, apaļa jubileja 70 eh, eh, līdz pat, līdz pat 2009. 10. gadam. Viņai bija cits nosaukums, Rīgas ot, otrā mūzikas skola. Vecmilgrāvi. Ja. Nē, nē, Rīgas otrā mūzikas otrā. skola. Tad tur visi, visi bija kā jau PSRS laikos, visi sērkociņu kastītē. Pirmā, otrā, trešā, ceturtā un piektā. Un, mm. nu, un tad, eh, protams, radās doma, ka mums vajadzētu kaut piesaistīt vai nu personu vārdus, vai vietnieku, vai nu mm, vi, eh, vietas, teiksim, tātad šos apzīmējums. Nu, tad, protams, mēs atsakījāmies no tā otrā, jā, mums ir tagad Augusta Dombrovska Rīgas mūzikas skola, jo nu, viena daļa mūzikas skolas atrodas slavenajā Burtnieku namā. Un varbūt daudzi vispār nezina, ka tas Burtnieku nams ir tātad Augusta Dombrovska celts nams. Tas ir pirmais radošais, e, radošo personību, nu, tātad tā kā jaunradas nams. Ja, tātad, <clears throat> un, un, un, un, un ideja faktiski šāda eh, eh, nama celtniecībai bija eh, gan Dambrovskim, gan arī Krišānam Barānam, jā, kurš arī faktiski deva šo nosaukumu Burtnieku nams un kurš arī pirmos desmit gadus tur nodzīvoja šajā, šajā Burtnieku namā. Vecmilgrāvī Burtnieku namā Barāna tēvs pabeidz savus Latviju dainas. Tad, tad līdz ar to mums ir ļoti tāda liela saikne ar šo Augusta Dombrovska vārdu, jo mēs e, apdzīvojam vienu no viņa faktiski īpašumiem. Tad tā aura jau ir saglabājusies. Nu, neapšaubāmi, nu, protams, ka šīs te <laughs> tie, kas ir bijuši pie mums, visi apbrīno mūsu mazos balkoniņus, mazās durtiņas. Nu, nu to jau tā nevar aprakstīt stāstot. Tas nu, ir jāredz. Kas jums ir no orķestriem? Stīga orķestri, pūte orķestri, simfoniskā grupiņa? Nu, mums ir viss faktiski. Tādos mini sastāvos ir pūtē orķestri, stīgu, mums ir koris, mums ir koklētāja ansamblis un stīga ansambļi. Un, nu, mēs, kā jau sākumā teicu, mēs cenšamies aptvert visu. Ja? un starptautiski konkursi. Protams, tas ir arī gandarījums bērniem un vecākiem un arī pedagogiem par to darba rezultātu, kad ir kas sasniegts. Nu, nu redziet, nu mums jau, mm, mēs jau negatavojam tikai tos starptautisko konkursu laureātus. Ja? Un arī faktiski, teiksim, arī profesionāli muziķi mums nu, nav. Mums, e, mērķis tas nav. Tas, jā. Nē, nu mērķis mums ir gatavot, jā, mm. bet nu, e, mums... E, mums ir faktiski mēs vairāk gatavojam uh, muzikas tādus, teiksim, klausītājus un kam ir izpratne par mūziku, jā, un, nu, kādu tam mēs gribam redzēt to savu bērnu ja, teiksim, izauguši, pieauguši. Ja. Un mēs jau, protams, e, e, gribam, lai viņam būtu radošums, lai viņam būtu drosme, lai viņam būtu vērīgums, lai būtu zinātkāre un atbildība un dzīves enerģija un, un, un, un nu, tādu ikdienā. Ja. Un, un faktiski, lai mēs tādu sasniegtu, sasniegtu ja, tad mums ir vajadzīga šī muzikālā izglītība, ja, jo gal galā nu, visam jābūt līdzsvarā un, un proporcionāli sadalīt. Ja. Es jau nekad ne neesi iestājies un teicis, nē, mums nevajag tur pastiprināti matemātiku un ķīmiju un fiziku mācīties. Ja? Bet galu galā, mm, eh, nu, proporcijas pēdējo gadu laikā ir bišķiņi zuduši. Jā. Teiksim, pēdējo gadu laikā kā vairāk tiek tendences uz šiem eksaktiem priekšmetiem, viņus tā kā vairāk Eh, paplašinot šo apgūs vielu, paplašinot prasības, ja, vērtēšanas sistēmu, nu, tad, tad visiem jākārto eksāmens 9. klases beidzot matemātikā, beidzot 12. klasi, ja, Bet kas tad notiek? Nu, visi taču mēs nebūsim matemātiķi. Jā. Tieši tā, tas pats arī par sportu attiecās, ja, nu, muziku lai tas nepaliktu tādā paspārniekā. Nu jā, lūk, un, un, un, un kas tad tagad beigās sanāk, ja, ka mēs tagad paklausoties mm, e, masu mēdīs, ja, tāds ļoti vārds izdekšana runā. Tad ir skolotāji izdegta, tur uh, tiesneši, juristi, nu kas tik nav, jā. Sociālajā darbiniekam. <laughs> nu visi, visi, visiem ir tagad izdegšanas, jā. jā. Nu kas nozīmē izdegšana? Nu izdegšana ir tāda, ka tev nav kārtībā mentālā veselība, faktiski, jā. Ka, tu, ka tev ir um, stress, jā, ka tev ir visu laiku trūks šīs emocionālas, psiholoģiskās, nu arī, nu teiksim, sociālās, jā, teiksim, tādas, e, nu, kā lai saka, aktivitātes, jā, kad, un e, tur jau ir tā lieta, ka nav šīs proporcijas – proporcijas trūkst. Ja? Tātad kā tad, kā tad notiek, ja, ja tas bērns, bērns nu, nav viņš tur, teiksim, tas matemātiķis, fiziķis, ja? bet viņam ir jāte, jācenšas. Un te jau parādās viss šī te mentālās problēmas. Viņš aiz stresa, ka netiks galā, saslims būtībā ar šiem visiem tagad Kas tikai e, nav diagnozes, ko mums nenes arī uz, uz, uz, uz skolu e, ārsti, ko izrakstījuši. Ja? Tur UDHV un, un, un šitie te burtu kombinācijas, un tagad, kas sāc šifrēt, nu, tas viss saistīts ar mentālo veselību. Nu, vēl jau arī tomēr šīs e, platformas un mobilās ierīces, kas arī atņem daudz laika un, nu, nogurdina bērnus. Nu, Nu, tas jau, jau par to jau mēs runājam mm, sen jau par to, ka mm, mm, nu, bērni vairs nekomunicē normāli, jā, viņi komunicē caur, caur šiem te platformām, jā. Un, un interesanti tas, ka viņi atrodas varbūt vienā, vienā ēkā, vienā telpā, <laughs> katrs savā stūrītī komunicē. Nu, tas viss noved pie tā nu, tās izdegšanas. Paralēli direktora darbam tev ir arī kori, un tā ir tava specialitāte, ko mūzikas akadēmijā beidz eh, konservatorijā Latvijas salāk, ja? Tātad kordiriģents eh, varbūt pastāst par to, kā tu izvēlējies pats savu specialitāti, lai kļūtu mm, ar augstāko izglītību. Kas tev motivēja kļūt par kordiriģentu? Nu, to tā nevar pateikt vienā vārdā, kas motivēja tas ir tāds. Tas arī tāds e, faktiski process, ja, ko es tagad arī gribētu varbūt, pieskarties, e, neatbildot tieši, kas mani motivē, mm -hmm. bet mhm. ir ļoti svarīgi tāda lieta, ka mm, e, jauniešiem, bērniem ir ļoti svarīgi piemeklēt tas, kas viņiem interesē un ar ko viņi grib saka, saistīt to savu interesu izglītību, ja mūzikas izglītību. Ja. Jo nu, te jāņem arī fizioloģiskās īpatnības. Ja. Tātad e, es ļoti labi atceros, ka <laughs> Man viens no maniem personīgiem dēliņiem arī, es domāju, kur, viņi, kur lai viņi tagad sūta mācīties, jā, un sēž, sēžam e, muzikas skolas eksāmenā un ienāk – nu, arī tur sešgadīgs, septiņgadīgs puisīts, un, un tā čela skolotāja saka, vai, tad viņai, viņam tā rociņa, dūrīt, nu, plaukstiņa, nu tā kā priekš čela, ja? un es aizbraucu mājās un skatos savu, savu silvestru, nu, bet man, nu, tieši arī tāpat, nu, kā, kā, kā, kā tā plaukstiņa kā čel, priekš čela, ja? Tāpat tā viņš arī nokļuva pie čela skolotājas un tagad spēlē Londonas simfoniskā orķestrī. Nu, tātad, ko es ar to gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka katram vajag piemeklēt to, kas viņam ir e, fizioloģiski, kas viņam interesē un kas padodas. Ja? Tātad, Un, un tad tas, tas ir tas virzītājs spēks. Nav svarīgi, mm, e, teiksim, ja mēs uzņemam e, mūzikas skolā audzēkni, ja, kuram uh, kurš, teiksim, piemēram, es gribu spēlēt ģitāru, bet, nu, ģitāru mēs pašreiz nevaram šodien piedāvāt, nu, nāc spēlē, mm, nu, teiksim, saksofonu, ja. Tur 99% ka viņš pēc gada pateiks, nē, paldies, es, es, es negribu. Jā, mm, to jā. saksofonu. Tā kā te ir tas, tas moments, mm, kas kuram patīk, jā, kas viņam piestāv, kas viņam interesē. Man ceļš tieši tāpat bija. Jā. Nebais e, mūzikas skolā sākot mācīties, zināju, ka es būšu kodriģents. Bet nu tā, pamazām, pamazām, tieksim, tātad tu aizēji līdz tam, jā, ka tev sāk interesēt dziedāšana, ka tev interesē diriģēšana, un tad iznāk tas Eh, gala rezultāts. Jā, piebildīšu, ka tavs otrs dēls ir Daumans Kalniņš, izcelēs arī latviešu dziedātājs, kurš sadarbojas ar maestrā Raimondu Paulu ļoti daudz un solo programmām spēlēja eh, lieliski ob Oboje. Ja? Oboje. Oboje jā. Bet, uh, viņa izpildījumā dziesmu dzirdēsim mazliet vēlāk, bet tagad muzikāla pauzīte atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs šobrīd studijā sarunājamies ar Augusta Dombrovska, Rīgas mūzikas skolas ilgadējo direktoru un kordiriģentu Imantu Kalniņu. Un tagad klausīsimies um, vienu no taviem koriem, kurš ir ierakstījis. Kas tas būs pēc kandidātas? Uh, kuras kur skandarbs? Uh, eh, Josefs, Ab, eh, Josefs Reinbergers Abenlīd. Jā, nu klausamies tad. dienām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesis ar Augustu Nobrovska, Rīgas mūzikas skolas ilgadējo direktoru un kordirģentu Imantu Kalviņu. Imanti, tikko dzirdējām arī skaņdarbu, klasisko mūziku, tad, tad mazliet par taviem koriem. Tad, tad tev ir uh, koris Gaļazara slimnīcā un koris Ādažos, divi kori. Vai tu jūti nu, atšķirības ar šiem koriem, šiem cilvēkiem, kā viņi nāk uz mēģinājumiem relksējās, piemēram, mediķi? Eh, nu, eh, tā nevar nu, iz, iz, izšķirt, izdalīt, ka, jā, izdalīt ka, jā, ka viens, vien, vien, <laughs> viens jā. tā nāk, otrs tā. Es domāju, ka eh, visi, kas saka, tie, kas nāk uz kori, un tas nekai, ne, ne tikai vai, vai tas ir dakterīši vai, vai, vai, mm. vai kāds pagasts novads. Nu, es domāju, ka redz, viņi grib to būt tā kopā būšana un tā dziedāšana, tās emocijas, un, uztvert un pārdzīvot. Nocīm redzot, viņiem, teiksim, Nu, viņi varbūt grib aiziet no kaut kā, kā mēs te runājam par matemātiku, no kaut kādas aprēķina, no kaut kādas loģiskās domāšanas, no zinātniskā, teiksim, paradigmas tehnoloģijām un nu, no visa tā atslēgties, respektīvi, jā. Nu, mm, tāpat arī tie paši mediķi, jā, nu, viņi arī, mēs taču zinām, mēs tikko runājam par izdekšanu, jā. Mhm. Nu, nu, tā tad e, vajadzīgs sevi. Atslodzi jā. kā. Atslodzi, jā, vajadzīgs miers, jā. Bet vai repertuārs reiz reizēm nav nu, tāds, ko varbūt kūristi nemaz negrib dziedāt, tas tā kā tāds obligātais repertārs, ja jūs apspriežaties, ko mēs dziedāsim, nu tā demokrātiski. Nu, šeit, nu, teiksim, tāda baigā liela apspriede nepie, nepie kā laba nevar novest, jā, <laughs> jo, jo ja, ja, ja diriģents uzrakstīs, nu, kaut kāda aptaujā, tad noteikti jā. koris sadalīsies divās, nu, cik jau tu atbilžu būs, tad, ja divas mm -hmm. atbilst, tad tur jau sadalīsies uz mhm. pusēm, mm -hmm. nu, palielam tā, tā, jā. tā, tā, jā. Un tad, nu, teiksim, izpatīkt abām pusēm, nu, tā. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs, jā. E, diriģentam ir jājūt. Jājūt, ko, teiksim, koris, e, kora dalībnieki tā kā vairāk gribētu, ja dziedāt, jā. Vai viņi grib e, tur klasiku, vai tur latviešu mūziku, vai Un, un galu galā jau ir arī, teiksim, saucamie dziesmu svētkas, kuriem ir jāsāk gatavoties pietiekami laicīgi, jā, un tur jau nu, nekādas apspriedas nav. Nu, ja mums ir tā nolēms, repertārs, repertārs tāds ir, tad tas viņš ir jāatdzied. Nu, un ja kādam eh, dziedātājiem nepatīk šis repertārs, nu, tad es saku, nu, tad, tad vajag iet dejot. Jā. Nu. Nu, par dziesmu svētkiem mēs tikko pieminējām, ja? Kādas tevs perspektīvas skatoties uz dziesmu svētkiem nākotnē? Uh, Nu, nākošais gads būs tādi, varbūt estrādiskāki dziesmu svētki, kad maistrā būs 90 gadu jubileja, tad jau būs Raimonda Paula dziesmu svētki. Mm. Nu, bet tomēr par dziesmu svētkiem. Nu, to Raimonda Paula dziesmu svētkus, to gluži nevarētu varbūt nosaukt par dziesmu svētkiem. Bet, Atdziedāšanās. Nu, es, jā, un mm -hmm. es, mhm. es pateikšu tā, ka cilvēkiem arī tas ir vajadzīgs. Un, ja mēs teiksim šos te Raimonda Paula svētku salīdzinām ar, ar mūsu klasiem dziesmēkiem, tad man atmiņā nāk e, e, tāds, e, tādi gadījumi, ka, mm, kad kaut kā, nu jau senus gadus atpakaļ, mm, Igaunijā arī dziesmu svētku, un, un viņi to repertuāriņu bišķiņu bija tādu tā kā, to grūtības pakāp latiņu palaiduši uz leju, ja. Savukārt mēs šeit Latvijā tā diezgan turam stingri. Jā, un, faktiski, un tad ir tas moments, kad te ir tas, eh, kā saka, koks ar divu gali, it kā gribas jā, to, to vienkāršo, jā, to varbūt to sadzīvisko, to tautisko tādu, un tai pašā reizē, ja mēs teiksim, eh, aiziesim no tās sarežģītākā varbūt un grūtākā prom, nu tomēr tas skora līmenis, eh, kā saka, kritīsies, Un, un, un, un vai tas ir vajadzīgs? Ja? Tad, tad ir vajadzīgs tas atkal, lai ir līdzsvars, lai ir proporcijas. Jā, lai ir vieglas dziesmas, lai ir tautas sadziedāšanās, bet tai pašā reizē, lai koriem arī kur tiekties un kaut kādu izaugsmi saņemt. Un būtībā, ja būs izaugsme, būs gandarījums, tad, tad šīs te proporcijas ir jāievēro. Es atceros, tāpat droši vien tu atceries to laiku, kad nokļuva valsts akadēmiskā korija 18 gados, ja, Eh, un eh, kļuva par profesionālu kora mākslinieku ar ierakstu darbu grāmatiņā. Mēs dziedājām mm, dažādas Beethovenu un eh, Baha mesas un daudz klasisko nopietno mūziku, bet pa vidu tomēr bija arī šie pasūtījumi skaņdarbi, kas <laughs> bija jādzied un tie ar sakostiem zobiem mūsu maestro Imants Cepīts un Austra Terkēvica diriģēja tur nu, kompartīs tie plēnumi bija, visi tie sanākšanas. Un mums bija obligātais repertārs, kur bija jādzied par, par, par, par dzimteni, tad tā, tā lielo dzimteni. Nu, bez tā nevarēja iztikt, tas bija tās saucamās piedevas, vai ne? Nu, kā tu atceries savu kora, uh, atnākšanu uz kora, kas tev rekomendēja, ieteica? Nu, Tev tā bija pirmā darbvieta? Nu, man gluži tā nebija pirmā ne. darbvieta. Man pirmā darbvieta bija Līgas papīra fabrikas koris. <laughs> Ah. jā, es divu gadu nostādīju par eh, kormeistaru, jau mācoties mm. mūzikas mm-hmm. vidusskolā, un pēc tam tikai sāku šīs darba gaitas ar, ar eh, tātad, valsts akadēmiskajā korī. Jā. Eh, nu, man intriģēja tā, tā visa e, akadēmiskā dziedāšana. Jā, es jau ne par velti izteicu, ieteicu, ka kā, kā to virzienu. Varbūt man tajā arī brīdī likās, ka varbūt es varētu to vokālo mācīties. Jā. Un, bet beig, beigās tomēr es izvēlējos e, diriģenta ceļu. Un Nu, man bija ļoti interesanti, kad ar, ar tajā laikā ar, ar kori bija iespēja strādāt un, un paskatīties uz tiem sl pasaules slavenajiem diriģentiem, ar ko, ko mēs tur strādājām. Jā. Tad, tad eh, tur Fedosejevs, es, tā, nu, tas bija vairāk, eh, kā saka, saistīts ar jā, Maskavas. Maskavas un, un, centrālās televīzijas galvenais. Jā, jā, jā. jā, jā Kitajenko tur bija Maskavas. Kitajenko, tas bija Maskavas filharmonijas, eh, laikam. Mums Arvīts Jansons, Arvīts Jansons, kas arī, piemēram, Vīnska, teiksim, vēlāk viņa, viņa dēls eh, Maris Jansons. Jā, un tad eh, bija tāds, man atmiņā palicis eh, lietuviešu Aleksas. Aleksas, jā. jā. Mm. Nu, tāda interesantas personības, ja, bet, nu, es, teiksim, pieminēju šo te, mm, nu, Maskavas to, mm, Nu, tikko pieminēju, jā, <laughs> diriģenti, Fedosejo. Fedosejo, jā, <laughs> Fedosejo, un es pateikšu tā, ka es no viņa ļoti mācījos, jā. Mm. Man, man, eh, man fascinēja viņa teiksim, tas eh, muzikālais eh, skatījums, jā, kā viņš teiksim, veidoja tās frāzes, kā viņš parādīja. Tas, tas ir palicis atmiņā. Tu atceries to inteliģento publiku arī, ka beidzās koncerts Baha, Matei, Pasīvai, kas ļi, toreiz Ļeņingradas, Pēterburgas lielajā Šostakoviču zālē, pēc tam 10-15 minūtes vēl aplausi turpinājās ar izciliem solistiem. Jeļena Obrasova, mm. lielā mm. teātra mākslinieka, tā laikā Sāra Braitmena, atceries, atbrauca kopā ar um, Andriju Lloydu Weberu. Jā, rekiem, jā, ciedā. jā, Tas, jā. Mēs esam piedzīvojuši to laiku. Nu, šobrīd varbūt ļoti daudz iebrauc tādas slavenības. Jums arī sadarbu muzikas skolā atbrauc tagad, nu tādi pazīstami cilvēki, neteiksim tik augstu līmeņu, bet nu tomēr nu, atbrauc Nu mums tādi. atbrauc, mēs uz sadarbojamies, jā, mums pagājuši gadu atbrauc Rihards Dubra uz muzikas skolu, mm. jā, un šogad e, brauks e, tūlīt Marta Mēnesī, brauks Andrejs Sokins, un jā, ar, no tādām personībām ir jāmācās un, un jāsmeļās, ko var paņemt, un es vēl gribēju piebilst, ka man bija unikāla iespēja arī desmit gadus nodziedāt e, kameru Korjava salu, Jā, un, un, un protams, e, Imants Kalkārs, tas arī ir personība, no kā nu, bija ko mācīties, un es esmu ļoti daudz no viņa mācījies. Jā, tagad atkal <clears throat> neliela muzikālā pauzīte, <clears throat> kā jau e, e, arī sarunā minēja, tad viens no teviem dēliem ir Daumants Kalmiņš, uh, Eh, un tagad paklausīsimies Daumanta izpildījumā arī vienu skaņdarbu, kas, eh, domāju, ka būs mūsu klausītājiem ļoti patīkam dzirdēt. Eh, dēla izpildījumu un sarunu ar tēvu. Salstī Un es negribu, lai tu salstī Un es negribu, lai tu salstī nebaidies, es tev neuzcirtīšu senču. Dūmis tabu es tevi nepiesēdināšu, pie kvēpaina acis kodīgā pavardā un es negribu, lai tu raudi. Un es negribu, lai tu raudi. Un es negribu, lai tu raudi. Un es negribu, lai tu raudi. kas es tev vispār necelšu. Māju es iesēšu mežu, lai tev būtu, kur meklēt tu. kur meklēt un apmaldīties. Kur meklēt un apmaldīties. Kur meklēt un apmaldīties. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesi, ar Augusta Dombrovska Rīgas mūzikas skolas ilgadējo direktoru un kordirģentu Imantu Kalniņu. Tikko mm, mēs dzirdējām tavu dēla Daumanta izpildījumā dziedātu mm, dziesmu. Nu, kā tu ar dēliem mm, savā laikā, nu, kā viņi ietekmējās no tevis arī kā no mūziķa, vai viņi paši izvēlējās savu dzīves ceļu tā? Laikam jau bērni tomēr iet dinastīs. Nē, nu es jau tā kā raidījuma sākumā teicu, ka nu, liela nozīme ir ne, nevis tikai skolotājiem, pedagogam, jā. bet vecākiem. Jā. Jā. Un <laughs> vecākam gal galā arī jāizdomā, kur viņš vedīs, vai viņš delī, vedīs e, teiksim, savu bērnu tur dejot, vai uz sportot, vai, vai, vai zīmēt un tā tālāk. Jā. Un, un, un, un, nu jā, nu, ja tu redzi, ka e, ir tas maķinīt tas talants un, un dotības ir, teiksim, šī mūzikas virzienā, nu, tad nešaubīgi, ka viņi, viņas ir jātīsta. Jā. Mm -hmm. Tāpēc arī Daumans tika aizvests Rīgas domu koru skolu. Un, un, un, un, nu, tālākais process jau, kā saka, Gaisa labi, labi, labi pedagogi, labi jā, ģimenē tiek kontrolēta mācību viela un vide un tā tālāk, nu, protams, maksimāli palīdzēts, jā, uh, Un tā, tā kā, bet nu, arī Daumantam, protams, ne, nebija jau tā, ka ļoti viegli tā viss uzreiz iet. Jā. Mm. Bet kas bija, Daumantam bija ļoti raksturīga tāda īpašība, ka viņš bija ļoti neatlaidīgs. Jā. Mērķiecīgs. Mērķiecīgs jā. un neatlaidīgs. Jā. Un līdz ar to, ja kaut kas, teiksim, tur e, nepadevās uzreiz, tad viņš, kā saka, darīja to, kamēr izdarīja. Jā, tu 30 gadus darbojies eh, jau tātad mūzikas skolā, esi direktors. Kā ir maidījušās pedagoģijas metodas? Kā jaunie pedagogi strādā? Vai ir šī atšķirība? Tas tomēr bija tāds vēl pēcpadomju laiks, 95. gads. Nu, noteikti taču kaut kas ir savādāk. Pieeja, mūzikas mācīšanas pieeja. Nu, es, <laughs> ja mēs šo, šo jautājumu tā mazliet pakustinām, tad es teiktu tā, ka e, faktiski mm, mūzikas apmācība ir tā kā tāds e, dzelzbetons, jā, kas, kas īpaši nemainās jā, mūsu mainīgajā izglītības sistēmā Latvijā, jā, jo, mm, jo, jo nu, mēs te pieminējām citus priekšmetus, jā, e, un, teiksim, mm, Tātad visi, visi šī te vērtēšanas sistēma cevišķi jā, mm. mainās pa gadiem, jā, un tāds daudz neizpratnes, protams, tā ir arī mūzikas skolām šī vērtēšanas sistēma, tā kā grib mainīt kaut ko, bet e, ko es ar to gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka mūzikas skolas, teiksim, šī te mācību viela, mācību process, ja, e, nav daudz ko izmainījies, ja, un arī viņam e, nevajag neko izmainīt, ja, jo galu galā, nu, ir tie pamati jāiemācās, ja, un, Un, nu, diemžēl nevar savādāk iemācīties kā tikai ar treniņu, ar treniņu, ja, un šīs te metodes, ja, tātad, nu, metodas ir daž, dažādas, ja, un katram, teiksim, pedagogam ir sava metoda, un, un metoda, protams, ir tikai viena, ja, kā tu spēj motivēt šo treniņu izdarīt, pilnvērtīgāk. Nu, tad mūzikas skola pasniedz gan eh, mūzikas literatūru, gan mūzikas teoriju, solfeģio, un tas viss daži vecāki ir teikuši kādreiz tā, nu, varbūt var iztikt tikai ar specialitāti, jā, tad man puika grib spēlēt ģitāru, nu, tad mācos tikai ģitāru. Kā tu varētu teiksim, viņiem pateikt, ka tomēr ir svarīgi, ja, lai apgūtu šo mūziku kompleksā? Visu? Nu, tieši tā, nu, tad, jā, jāmāk, jāmāk arī teiksim, maz, ma, mazas iemaņas jābūt arī uz klavierēm, tad, tad nu, tu māki to ģitāru. Tas ir tevs, obligātais. O, jā. jā, bet, nu, teiksim, mazas iemaņas un uz klavierēm, jā. Es ļoti labi atceros, kā, kā mums, e, mums bija partneru skola Libekā, e, un atbrauc e, no Libekas, tagad skolniece, nu, viņa kaut kāda desmit gadu vecajā, tas jau bija pasen. Un, un, un, viņa, un mēs tagad tur ar saviem desmitgadniekiem tiekamies, un arī violnieki, mm. es laikam nepienoju violniece, un, un, un tagad tie mūsie, tie paši desmitgadīgie pieiet pie klavierēm un tur nu, elementāri nospēlēt dziesmiņu, un tā, tā meitene šokā, kā? Ja? Bez notīm. Nu, jā. to, ko viņi bija mācījušies. Jā. Ja? Un tad, tad uzreiz parādījās, izrādās, ka tai Libekā viņi mācās to violi, bet viņi nemācās. Ne tā savu vispārējās klavieres, ne to solfeģo, ne mūzikas mm. literatūru. Tad, nu, ko tas nozīmē? Nu, viņi bišķiņ sašaurina savu redzesloku. Un nu, tas arī viss. Nu, tad, tad pēc būtības šis redzesloks jāpaplašina. Jā, pēc tam tur mūzikas vidusskolā, augstskolā tiek, tiek tas viss apgūts. Jā. Bet e, tam mūzikas klausītājiem jau arī svarīgi paplašināt savu redzesloku jau tajā bērnībā. Ja, ja mēs tagad tikko bijām Eirovīzijā, ja, nu, klausījāmies to Mm, e, super, supernovu. Ja? Jā. Nu, es tāds neesmu baigais e, <laughs> supernovas fans. Ja? es arī ne. <laughs> un, un, un, teiksim tā. Bet man bija ļoti interesanti e, vērot, kādu, teiksim, mūsu sabiedrība dod vērtējumu šī, šīm, te, šī, šīm te piedāvātām variantam. Tas man ļoti, tas man interesēja. Ja? Un, un, un, un, un, un tad es tā vēroju, ja, ka, teiksim, mūsu sabiedrība varētu būt vēl izglītotāka. Ja? Nu, tā, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Varētu būt izglītotāka, balsojot par vienu otru trešo, ja? nevis par kaut kādu tādu. Ja? E, nu, lūk, kā, e, ko mēs gribam? Ja mēs gribam paplašināt redzesloku, tad, tad mums vajadzīgs viss kaut kas pat druskai vairāk. Kā šobrīd ir ar pašvaldību atbalstu mūzikas skolām un, un cik vispār šobrīd ir mūzikas skolas maksa, maksa par mūzikas skolu mēnesī? Varbūt kādu klausītāju tas varētu interesēt. Nu, eh, pašvaldības E, to nosaka katrā pašvaldībā ir sava, sava e, noteiktā mūzikas skolas maksa vai saucamais līdzfinansējums, vecāku līdz, mm. līdzfinansējums. Jā. Rīgā pašreiz tie ir 20 eiro mēnesī, pa citām pašvaldībām nemāk atbildēt, bet e, es gribu arī pieminēt, ka Rīgā ir noteikumi, ka daudz bērnu ģimenēm un, un, un maznodrošinātiem ir atlaide simtprocentīga no šīs mācību maksas vai no šī līdzfinansējuma un arī e, ja no ģimenes mācās e, e, nu, mā, brālis un māsa, tad ir 50% atlaide. Jā, strādājot ar koriem, vai pats arī neesi kādreiz mēģinājis kaut ko sakomponēt, savu kompozīciju dot? Nu, e, <laughs> es teiktu tā, ka man kaut kā kaut kā es esmu kā, kādreiz kaut ko gribējis, ja, bet man ir tāds slikti, slikti īpašība. Jā. Es nespēju, nespēju, kā saka, to savu kompozīciju. Es esmu šausmīgi paškritisks. Un līdz ar to man šķiet, ka es neizpildu to, ko vajadzētu, un tāpēc es labāk nepiedāvāju. Man jā. patīk aranžēt, jā. Jā, ar to gan es aizraujos. Bet es arī balīti savulaik spēlēju. Ja? Nu, tas jau kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Bet, tas nu, ir cits. Tas jā. ir atdarināt kādu. atdarināt kādu. Jūs dosieties eh, pavisam drīz, zinu, uz, eh, uz Poliju, uz eh, starptautisku konkursu koru. Mazliet man pastāst, kas tad tur ir iecerēts un kad tas būs. Jā, nu tad, tad mēs ar Ādažu novada kultūras centra jaukto kori Jumis – esam iecerējuši šogad piedalīties e, Gdaņskas koru muzikas konkursā. E, nu, tad, tad mēs jau 1. martā kāpsim Gdaņskā uz skatuves un, un dziedāsim. Konkursā piedalīsimies ar četrām dziesmām. Mm -hmm. Un tad turēsim īkšķi arī visiem rādījumiem, arī klausītāji, protams, turēs tā katoliskā polija, uh, Ehm, nu, liela nu, auditorija. Nu, mēs, arī, mēs arī priekš, kā, priekš poļiem gatavojam tieši ciešanu muziku, jā, mm. uh, Riharda Dubra, Sok, Ruksave, uh, ehm, tāds, uh, es sveicināts krusts, nu, ar dziļu tādu uh, suģistējošu, suģistējošu spēku. spēku jā. Jā, tu savulaik esi darbojies arī politikā, es biju eh, Rīgas domē deputāts, varbūt eh, atceroties šo laiku, cik bija iespējams kaut ko darīt lietas labā, panākt, eh, kādu sfēru tu pārstāvēji? Nu, es, protams, pārstāvēju savu mīļo <laughs> kultūru un izglītību, jā, bet arī bija lemts mazliet padarboties komunālajā sfērā. <laughs> Jā, un Nu, Būtībā jau tāds e, domē man ir palicis atmiņā, ka tas tāds kolektīva darbs ir. Ja? Jo nu, kolektīvie lēmumi ja, un, un tā teiksim, ļoti varbūt grūti kaut ko e, savas teiksim, idejas tā īstenot. Ja? Kaut gan viena otra arī īstenojās. Jā. Nu, kāds tev skatījums šodien, kas notiek pasaulē, Latvijā, nu, tāds e, globālā mērogā? Nu, <laughs> Daudz negācijas, piemēram, visapkārt. Nu, es domāju, ka pie tām negācijām e, es, e, faktiski nevis mēs esam vainīgi, bet, e, bet mūsu, tie, kas mums te vada mūsu un, un, un, un, un, un pieņem lēmumus un likumus, nu, faktiski mazliet ir bišķiņi nogājuši no tā kursa nost. Es, es domāju, ka tas kurss ir jāpārskata un, nu, kaut, kā, kaut kā es gribēju teikt tā, ja, ja, ja, ja Amerikā teikt runā par to liederīgumu politiku, ja, nu, es ceru, ka tas liederīguma politika, politikas pārskatīšana atnāks pie mums, jo ļoti daudz ir neliederīgas lietas. Mm, tieši neliederīgi iztērēts laiks. Ne, neliederīgas iztērēts finanses, jā, domāju, tādā nozīmē. Ja, nu, jūs arī teiksim, darījāt daudz uh, domē tajā laikā. Lietas labā nāk viena vara, mainās otra vara. Nu, iedzīvotājs beigās nu, tomēr grib redzēt šo rezultātu. Nu, kurš tad ir atbildīgais par to attiecīgo laika posmu? Tieksim, viena varbūt paņem kredītus, tagad nogrūšu uz nākamiem kredītus, <laughs> kam jāmaksā. Nu, nu, tas jau ir tāds bišķiņ tāds atriebības princips. Jā, ka, ka viens, viens nāk pie varas, tad viņam nu, noteikti jā, jāpasaka, redz, cik tas iepriekšējais bija slikts. Jā. Mm -hmm. Bet, eh, bet tas, kad eh, tā, tā, tas liederīgums, tur, tur nu vajadzētu, teiksim, arī tiem, jebkuram, kas mainās pie varas, to izvērtēt. Tas, nu, būtu, tas būtu svarīgi, un tad arī varbūt mums būtu, kā saka, viss liederīgi izmantots. Jā, mums sarunas laiks ir tuvojas noslēgumam. Eh, gribētu tev pajautāt, eh, mm, ko gribētu novēlēt? Mums rādījām arī klausītājiem, kas arī klausās šo eh, klasisko mūziku, garīgo mūziku. Kā saglabāt šo iekšējo mieru, lai nebūtu šīs stresa tik daudz? Nu, nu, nu, tas jau ir katra ziņā. Kā veidot savu dzīvi? Ja, nu, tad, tad, uh, noteikti vajag pirmkārt padomāt par sevi. Lai sevi, sevi šis, tas, ko mēs pieminējām, lai tas balans, tā proporcijas būtu kaut kādā līdzsvarā. Ja? Tad, tad, lai būtu, lai tu būtu celtos ar, ar, ar enerģiju, ja? un, un, un, un, un piepildīts ar idejām. Ja? Kā to panākt? Tā ir katra ziņā. Vai uzlabot miegu, vai, vai, vai e, kā saka, apēst to pārtikas daudzumu un ko ēd. Un, e, res, ras sevī šo te mieru. Nu, tas būtu šausmīgi būtu līdzsvars un, un proporcionalitāte. Jā. Nu, atliek novēlēt tiešām, lai, lai muzikas skolai vēl garš, ilgs mūžs eh, <laughs> tavai muzikas skolai un arī kor eh, konkursā, lai, lai veicās un izturība par to. Un liels paldies, ka šodien paviesojies mūsu Radio Marijas studijā. Un kādu skaņdarbu mēs vēl klausamies noslēgumā? nu, mēs klausāmies ar to, ko mēs brauksim uz eh, Poliju, uz, uz konkursu Riharda Dubras Okruksave. Uz Gdaņsku, ja? Gdaņsku. Gdaņsku. Klausamies šo skaņdarbu un vēlreiz paldies tev. Atgādinu, ka mēs šodien studijā sarunājamies ar mm, Augusta Dombrovska, Rīgas mūzikas skolas ilgadējo direktoru un kordirģentu Imantu Kalniņu. Paldies, Imant, ka atnāci. Jā. Ja. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā notikumu kaleidoskopā.